i Sina i Svetoga Duha. Penjući se, braću i sestre, jutros uz ovu planinu, korak po korak prisjetili smo se onih blagoslovenih koraka samoga spasitelja gospoda Isusa Hrista kada je sa svojim učenicima penjao se na goru Tabor goru preobraženja Iza dole ostao je metež vreba ljudi i mi penjući se jutros ovdje na ovo blagosloveno sveto mjesto u ovaj manastir osjetili smo od te radosti koju su imali tada učenici Hristovi. Dolazeći i ulazeći u ovu pećinu osjetili smo duboki jedan mir i još jedan Boži blagoslov A slušajući sveto evanđelje o tome u kakvom problemu se nađoše učenici Hristovi, sveti apostoli, prisjetili smo se one naše svakodnevnice. Šta se dogodilo sa učenicima Hristovi? Malo vjerje dovelo je do toga da su malo oni posrnuli. Izgubili su silu iz sebe, a do tada kako je sam spasitelj njima rekao evo daje vam vlast nad duhovima nečistim da ih izgonite i vlast nad svakom zlom silom a slušamo danas iz svjetoga evanđelja da su apostoli ostali bez te sile sa strahom jer su se uplašili da su izgubili tu silu a narod koji ih je vidio bez snage, odmah su nasrnuli na njih i gunđali šta se to događa. Danas kroz to sveto evanđelje crkva nam poručuje da uvijek trebamo čuvati tu silu koju Bog čovjeku dariva. Čovjek bez nebeskoga blagoslova, bez vjere, bez pobožnosti, to je samo jedno ugašeno kandilo u mraku. A dolazeći u ovu pećinu danas, na ovaj veličanstveni dan, kada naša crkva se sjeća čudesnih, posebnih u istoriji pravoslavne crkve, mučenika Hristovih, sedam efeskih mladića, sjećamo se dirljivog događaja koji zvuči surovo, u to vrijeme trećega vijeka čuveni po zlu car Dekije dolazi u Efes sa željom da pokaže svoju vlast podanicima ali da ispita koliko su mu oni odani i kao obično velika organizacija veselje provod raskoš i pokazivanje a onda zasmetalo im je da tu ima i hrišćana i odlučili su da ih mučenički ubijaju a ovi mladići sedmorica prosvećeni duhom svetim oni se ukloniše u obližnu jednu pećinu i sakriše se ali ih je neko odao da se dodori caru i car naredi i sluge njegove zajedno sa njim zazidaše tu pećinu. A ovi mladići se počeše Bogu moliti bez brige, očekujući već sutra da će biti izvedeni na gubilište, čuteći trpili su, ovi su ih zazidali u tišini, molili su se dok su mogli, a onda su iznemogli i snom dubokim zaspali. Budilo ih je rovanje i skidanje onih kamenja, a ljudi koji su vadili kamenje poslije 200 i nešto godina u vrijeme cara Teodosija mlađega, kada su vladale bure u crkvi o tome, ljudi su se pokolebali u vjeri u vaskrsenje Car se pobožni molio Bogu i tugovao zbog razora u ljudima, u njihovim dušama. I Bog otkri da pastiri koji su tražili mjesto za svoje stado, otkopavajući zidove na pećini, oni vidješi da spavaju neki mladići kako su se oni počeli da bude. Oni se uplašiše i pobjegoše mladići dogovoriše se da jedan od njih ide da je kucno čas njihovoga odlaska sa ovoga svijeta. Ne znajući šta se dogodilo, poslali su najmlađe, najmlađega među sobom da ode do grada, da vidi da li je car Dekije pripremio muke za njih i ako uspiju da hljeba nešto i hrane donese za ovu svoju braću. Ali gle čuda, kada je jedan od mladića sišao dole u grad, začudio se pobožnosti, začudio se zvonima, kupolama, krstovima, zapitao ljude oko sebe, koji je grad, ko vlada u ovome gradu, jer su osjetili Boži blagoslov i na tom vladaru i na narodu koji je išao za tim vladarom oni mu rekoše da je to već peti vijek, 430 i neka godina i da car Teodosije, bogobojažljivi pobožni vlada. Brzo se pročulo o tom znamenju i sam car sa svitom svojom dođe pred pećinu sa dubokim strahom, vjerom i pobožnošću prozbori i porazgovori kao otac sa djecom, sa tim mladićima. Svi u radosti, bez kolebanja i bez objeđivanja da li ima vaskrsenja, jer im se samo vaskrsenje u sili pokazalo. Jer onaj Bog koji čini da dijete utrobi svoje majke ima toplotu i da mu srce kuca Isti taj Bog je učinio da na stotine godina ovi mladići leže u pećini, da dubokim snom spavaju i da se probude onda kada je to najmudrije i najkorisnije, kada je Bogu ugodno. Svi se tada zadiviše, svi u vjeri ojačaše, oni koji su se kolebali da li ima vaskrsenja iz mrtvih ili ne, oni su se i zastidili i njihova vjerova u je trajno se probudila. Danas, braćo i sestre, dolazeći u ovu prećinu radujemo se. Radujemo se po stotinu puta na ovaj veliki dan, na slavu ovih svetih sedam mladića, da možemo dotičući ovo kamenje, služeći službu Bogu, da osjetimo onu radost i silu Božjega prisustva koju su osjećali svetih sedam mladića. Neka bi Bog dragi dao da njihovim molitvama i mi budemo istrajni. Sjetimo se samo trenutaka kada su mislili da će sutradan izgubiti živote u mladosti kada treba izgubiti život ogroman strah čovjeka spopadni a oni su odbacili od sebe brigu nego su pribjegli da se Bogu mole da sa njim razgovaraju gdje će dijete pronaći utjehu Kakva mu snaga i odakle može doći da odagna strah, sama pojava njegovog roditelja, riječ, prisustvo, eto njemu spokojstva, eto njemu snage. Oni su se Bogu molili, a Bog je učinio ono kako je najbolje i o tome danas izborimo. Danas se radujemo i blagodarimo i Bogu i našoj sestri Marijani i cijelom njenome domu neka je Bog podrži, neka joj Bog dometne nove snage da ovo čim prije bude i sljedeće godine i ne mora brzo, ali u narednih nekoliko godina da ovo zaista u svemu bude osvještana pećina crkva kako je bila i sveta bitlemska pećina. Neka Bog nju blagoslovi i njenu domaću crkvu koja je jednim dijelom na ovome svijetu, a jednim dijelom kako smo se danas i pomolili za njenoga sina i na onome svijetu. Neka vam je svima danas sretna i Bogom blagoslovena slava. Hvala ocu Jefremu, njegove bratiji, što su blagoslovili danas da možemo ovdje služiti, živi i zdravi bili. Amin Bože dajem. Blagodarimo i našem ocu Zoranu, Zoran je ovdje, blagodarimo i našem ocu i našem ocu koji nam je došao i tako daleko, a i tako blizu iz grada Bjedine, iz Vojničko-Tuzlanske partije i Bog, kako sami znamo, čini da ništa ne bude slučajno. Tako i njegov dolazak ovdje nije bio slučajan, nego upravo zato što on ima svoje sedmoro djece u ime sedmoro mladića i to je upravo blagoslov koje su sve sedmoro djece evo, njegove sa svojom s Sanjom, došli i ovdje upravo primili i zagrljaju ovu svetinju i sve svetenkovske mladiće i sa tim blagoslovom da odu u svoj domu i da se sećaju u molitvama da pominju nas da ih držimo u svom podvigu. Blagodarimo svima, sestri Marijani, da svake godine se trudi da dočekamo kako priliči sve vas ovdje prisutne. Svima vama, draga braća i svesto, hvala što ste došli i još jednom srećan svima nama ovaj današnji praznik. Amen. Boži i dobrodošli.